Ya Kerim ya Allah ya Rahim illallah Subhanallah hak Allah Bosnina şoy selam Sonra başladı sanat ilir. Tema je klon se onoga što te se ne tiče. Veoma bitna za svaku muslimanku i svakog muslimana i zaista ukoliko ovu temu ne, spra, ne shvatimo ispravno, možemo sva ona dijela koja imamo, koja radimo na ibadetima, radimo na svojim farzovima, sunetima, na filama, subhanala, ali ako ne čuvaš svoj jezik džaba ode, sve ćemo podijeliti drugi. U istinu, subhanallah, poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao ljepota imana, ljepota islama, da se kloniš onoga što te se ne tiče. 99% stvari koje mi međusobno razgovaramo ne tiče nas. Da vagamo, znajući da će nama biti izvagano, subhanallah, da sebe obračunavamo prije nego što će nam biti obračunato, sigurno bi mnoge riječi ostale neizgovorene. Da svaki put proanaliziraš prije nego što nešto izgovoriš, Pogotovo kada je u pitanju javne riječ, javno pisanje, mi nismo svjesne suhanala šta ovaj internet radi muslimanima. Koliko suhanala naših dijela se bukvalno tope na internetu. Toga sigurno nismo svjesne, sestre moje drage. Da znaš da pored tebe, da budeš svjesna da postoji pored tebe i pored mene. Onaj koji zapisuje apsolutno svaku najsitniju riječ koju izgovoriš, sigurno većina riječi ostala bi neizgovorena. Većina riječi ostala bi nezapisana. Vidim na, o čemu se ovaj priča po internetu, o čemu se komentarše i suhanala. Ima se hrabrosti ulaziti u či, tuđe nijete, u tuđe je suhanala imane. E, ulaziti u ahlak, to konstantno, ne pričam ja to u posljednjih godinu dana. To je suhanala posljednjih deset godina konstantno su iste teme na internetu. Iste, analiziranje tuđih postupaka, analiziranje tuđeg imana, analiziranje tuđih dijela, a ta isti opet u internetu u isto vrijeme te, samo ako šeitana šutneš od sebe, podsjeća subhanala i na blizinu sudnjeg dana, i na meleka smrti, i na meleka smrti tvoje, tvoje porodice. Ja Allaha me ne mogu da shvatim, sestre, kako je na jedne stvari obrate pažnju, a na druge koje su tako bitne za život muslimana uopšte se ne obraća pažnju. Ako se gore naslov neki bombastičan napiše koji ukazuje na neki gibet, na neku sramotu muslimana, muslimanke, bilo koga, odmah ćete vidjeti hiljade, hiljade otvaranja ekspresnom brzinom. To se lajka, to se razmijenje, suhanala. Ali, na primjer, kada se Evo ja sam neku noć postavila ovaj e, link otvaraju rupe pod zemljom konstantno sestre moje drage konstantno propadaju kuće Suhana, Lajla, Zim što pokazuje veoma blizu da nam je sudni dan da je ovaj svijet na izmaku Suhanala Allah mi tu nećete naći razmjena maksimalno deset nema više iznad deset subhanala. A da se komentarši, da se to podkrepi hadisom, da se to podkrepi ajetom iz Kur'ana, pa da nevjernik, nemusliman vidi koliko mi znamo subhanala, koliko je naša vjera savršena, a kakvi, nećemo mi na takve stvari da gubimo vrijeme. Ja vidim informacije, preselila sestri majka i ona tamo ovaj, objavljuje dženaza i to. Na takve informacije moram da stanem, moram da se zamislim. Ne treba da čitam tekst, apsolutno. Nema vremena za otvaranje. Većina stvari kod mene se završi na, na naslov. Naslov ti sve kaže. Slika je, govori više od hiljada riječi. Preselila neko majka, subhana, subhanallah, lazim, ja odmah automatski zamišljam, jara, sutra možda ovdje bude moj brat, moja djeca postavila informaciju, ja preselila. Sutra možda ja druge budem obavještavala o tome kako je moja majka preselila. Da li su hanala, da li sam ja dobro, dobra dovoljno učinila svoje majice? Da li sam dovoljno dobročinstva činila svojim roditeljima? Da li mogu više od toga? To me postiče automatski da moram da je nazovem, da moram da vidim kako je, da natjeram se da dođem suhanala, da je obiđem i što, i što nisam namiravala, da se brinem više nego što sam se brinula i suhanala da se pripremam na rastanak od njih, da li se desilo da ja prva preselim ili moja familija Subhanala, bolje se pripremio na taj rastanak. Kad vidim, neko je juče bio rahat, neko je juče slao, e, stavljao statuse cvijeće, neko je juče stavljao status pravila picu, pravila palačinke, danas objavljaju Subhanala status da je dženaza, dženaza majke. To su tako brze stvari, toliko brze promjene su panala, oscilacije u raspoloženju, da čovjek mora na takve stvari da se priprima. To vidim. Vidim isto tako subhanala saobraćajni udes. Vidiš tamo subhanala stravična saobraćajna nesreća, poginula toliko, e, završilo kao invalidi toliko, ostalo bez oka, ostalo bez, bez noge, bez ruke, subhanala. Automatski vidim sebe u tim informacijama automatski. Ne vidim ja komšiju, ne vidim ja prijateljicu, da kažem, evo sestro Link, da vidim, molim te sebe u to. Allah ne uzvišenog, ja vidim sebe, vidim svoje najbliže, vidim svog brata, vidim svog sina, suhanala. Jer to, tako smo blizu te situacije. Tako je blizu, jedan tren te razdvaja, suhanala, od toga da upravo tvoja slika bude tamo. Bivala je moja slika prošlo, prije, prije, prije ovaj, godno dvije za Bajram lijepi dok se čitav svijet radovao u Bajrama, ja sam prvi dan Bajrama provela u bolnice u teškoj na nesreći. I nisam zaboravila. Ne mogu zaboraviti subhanu, to može. Hvala sve mogućem Allahu. Allah me zaštitio, dao minimum od onoga što mora vjernika da zadesi prošla, alhamdulillah, na najlepši način, izvukla pouku. Nadam se išala izvukla nagradu i svega toga. Znam da nisam kriva, alhamdulillah, rablavni. Uzela pouku. I nisam zaboravila. I ne smijem zaboraviti Subhana. Neki dan dođe mi sin iz škole, kaže, bio svjedok saobraćajne nesreće u kojoj je djevojčica teško stradala. Zar da zaboravim Subhanala? Da, zar da zaboravim subhana Allah i lazim i da ne smetnem, da ne razmišljam da je moj sin, alhamdulillah, danas bio svjedok toga. Sutra može biti Subhanallah, on taj koga je udarilo na, na nekoj raskrsnici ili moja, moje kćirke Subhanallah. To su informacije koje men trebaju na internetu. I znaju sestre koje redovno dolaze na predavanja, dala uzvišene nagrade mlađe sestre, pogotovo koje studiraju, imaju malo više vremena za internet, pa mi pošalju ono što mene zanima. Mene zanima gdje se rupa otvorila u zemlji, gdje pod okeanom, gdje je koji meteor, meteor takozvani pao, gdje su, gdje nas je Allah uzvišen i zasuo kamencama, gdje je urnebez, uragan, gdje je zemljotres, gdje je neka oluja, gdje je na jednoj strane poplava, na drugoj strane led, evo imamo sada tu situaciju, mi se brinemo što nema snijega tamo u Americi, sve zaleđeno na minus 60 stepeni, subhanallah, lazim. Te informacije me zanimaju ba. Ono, Allah mi dragog, čime se danas bavi muslimani, ne samo da me ne zanima, nego nemam vremena, nemam hrabrosti da pročitam. Kažem, pročitam naslov većina stvari, ni ne otvori. I pročitam prve one gore što te natjera izbaciti, subhanallah prve komentare, zgrozim se i kažem, ja mu džive dalet, čime se muslimani da nas bavi? Kloni se onog što te se ne tiče, Allah ti se smilovu. Većina stvari te se ne tiče. Većina stvari na me se ne tiče. Ne tiče me se uopšte šta je koja sestra obukla. Ne tiče me se uopšte na koji način ona klanja namaz. Ne tiče me se uopšte da li ona zikrila posle farza ili zikrila posle obavljenog namaza. Ne tiče me se apsolutno ni najmanje kakav ona život ima. Kakav ona ima brak. Može me se samo ticati u smislu da vidim da nešto griješi, da je nasalo, nema savjetovanja u grupi da nekog izvojiš, posavjetuješ ga u grupi, toga nema. Na samo da je na savjetujem, da kažem sestra moja draga, možda nisi primijetila da do, nedovoljno pažnje posvećuješ svom mužu, možda nisi primijetila da su tvoja žena djeca tebe, možda nisi primijetila subhanala te i te stvari, možda nisi primijetila da te šeitan prokleti subhanala toliko zauzeo da ne primijetiš koliko imaš na fila, a kakav imaš jezik. Nisi primijetila šeitan prokleti subhanala ti, ne da da vidiš svoju ružnost osobinu da si od onih koji nisu iskreni ili od onih koji vole da prenose informacije, dezinformacije. A dovoljno je, kaže poslanik sallallahu dovoljno je insanu laži i samo da prenosi ono što čuje. Samo što prenosi ono što čuje, jer svaka informacija već dok dođe do tebe, ona je u sebi sadrži laž. Ma bila u početku istinita. Zato uzvišeni Allah kaže: klonite se mnogih sumnjičenja. neka sumnjičenja ste zaista gre i ne uhodite jedne druge i ne ogovarajte jedne druge zar, da, zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga a vama je to odvratno tu uzvišeni Allah kaže svima nama suhano kloni se sumniva ti ako sebi dozvoliš sumnju prošli put smo pričali kad smo pričali na temu braka rekli smo i u braku ako sebi dozvoliš sumnju gotovo evo juče je postavljena na jedan odgovor na pitanje Eh, možda ste vidjeli Subhanala sestre koja e, ima problema sa mužom i sa zaumom. Koliko šeitan Subhanala ubaci čovjek u šupu? Ja ne vidim uopšte da njen muž i njena zaoma mogu, ne daj Bože, imati neki nedoličan odnos, neki Subhanala odnos koji prelazi sve moguće granice. Ali šeitan će ti prikazati subhanala i gore od onoga. Ljudi ne vide pa kažu ti se nis, ti sprevedla ovaj on, ona je napisala da je dva puta udario, ona je napisala da ju je zabranio školovanje iako je obećao zabranio je hivsko i obećao. Nisam vallahi prevedila. Ali ja nisam zaboravila ni to da je ona u, u toku ljutnje, u toku jedne velike svađe, da, je, da su se dobro posvađali, kaže, pale teške riječi. Također ona je rekla da je on fin vjernik. Rekla je da su njen svakar i svakrva su hanala tako fini prema njoj, da je se prema njoj ponašaju kao, kao prema vlastitoj kćerci. Subhanala, zar da dozvolimo, ako je već šetan ubacio šubu između muža i žene, hoćemo mi potpaljivati vatru? Hoćemo mi da kažemo, sestra, ako te udario jedno, udar će te i drugi put. Ako te udario dva put, s njim nema života, razdvo, raz, rastavljaj se. Ili ako ti obeća ovo dužan ispunt, ja sam o tome održala predavanje i predavanja. I imala problema s braćom na tu temu, subhanala, i lazim. Ali, hajmo vidjeti kad je to on, subhanala, e, rekao, nema više obećanja. Nakon što ste za žestoko posvađali, nakon što je šeitan učinio svoje, čekaj malo da se slegne situacija. Nemoj da zvoljavati šeitanu da ubacuje sumnje, jer ako ti vidiš Suhanova da je tvoj muž bludnik, ne daj Bože sa svojom sestrom, gdje tu ima sad hajra, gotovo. Nema tu hajra Suhana. Hoćemo mi pomoći takve stvari? Nećemo, pomoćemo nešto drugo. Pomoćemo da izvučemo iz svega toga hajra, Da izvučemo maksimum dobra. Nikako drugačije. E to je ono na koji način može na, da nas zanima tuđi brak. Ali ne da ja sad tebe dođem, slušaj, sestro, ti ovdje sjediš, suhanova, a došla se, sad si bila, e, sad si priča da nisi kuhala ručak. Jel to savjet Allaha vam, dragog? To kaže se kod kuće na samo. Slušaj, sestro, suhanala, nemoj ti da ideš od kuće do kuće, od sjela do sjela, a tvoj muž redovno dolazi kući s posla, otvara paštete, otvara, ne znam, tamo gula, gulaš i to je njegov ručak. To nije savjet, Suhano. Pitali su poslanika, sallallahu alaihi veselam, šta je gibet? Kaže poslanik, sallallahu alaihi veselam, da kažeš o svom bratu, u ovom slučaju i o sestri. Da ono što on ne voli. Kaže, ali šta ako ja kažem istinu? Kaže poslanik, sallallahu alaihi veselam, ako kažeš istinu, gibeti uzi A ako kažeš nešto što nije istina, potvorio si ga. A Znači nisi pošteđena. Džaba što je to tvoja istina što ti pričaš. Ama tu je gibet. 99% stvari, ma kakvi 99? 100% stvari koje se priča, su subhanala, su gibet. 100%. Aj postavi se u situaciju sestre ili brata o kome se priča. Bil ti vola, uvijek subhanala tu tako radi. Bil vola da drugi ljudi pričaju o tebi ono što ti pričaš o njima bil vola ti da se sramote njihove e, tvoje iznose suhanala u javnost ili u, u grupu malo ljudi i suhanala bil ti to vola? Ne bi. Valahi ne bi. Niko od nas to ne voli. Pa kako, šta ti vola u tom situaciji da se desi? Sjede ljudi u grupi jednoj velikoj i pričaju o tebi tvojim sramotama makar, makar bila istina. Jel da svaka od nas bi volila da u toj grupi nađe se jedan mu'min ili jedna mominka koja će reći hej stop stop to je gibet to se tebe ne tiče jel se tebe tiče njen ili njegov život jel imaš ti neku korist od toga kaže poslanik salallahu alaihi sallam pričaj ono što je hajr ili šuti imaš li imal kakvog hajra u toj tvojoj priče? ne e pa nemoj ti bi onda vola da neko stane u, u odbranu tvoje časti isto bi tako volila da se desi javno na internetu ili na nekom javnom skupu subhanahu Pa sestro moja draga, da bi to zaslužila, ti se tako ponašaj prema drugim ljudima. Kada drugi napadaju, ma koliko bili krivi su panela. Neko počini blud. Krupna stvar, ogavna stvar, veliki grijez su panela. Jel imamo pravo da o tome pričam? Ti ne znaš šta je, ona sinoć počinila blud. Ti ne znaš je ona se sinoć u toku noći pokajala su panela. Nemoj da držiš, kako kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, Nemoj da držiš mišljenja od čovjeku kada si ga vidio subhanala u grijehu ili ono mišljenje od sinoć da zadržiš do jutrus. Ti ne znaš u čemu je on ili ona noć provel. Ne znaš ti da li je tu noć se desila velika te oba. Sjetimo se Majza ibn Malika subhanala. Čovjeka koji je počinio blud. Koji nije odustajao od poslanika sallallahu alaihi wa sallam dok nije šariatska kazna, kazna na njim bila izvršena. Nije odustajao nikak, odolazio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Izneo svoju sramotu, bila pokrivena. Allah uzvišan je pokrio subhanallahu. Niko živ, živ ne zna šta je on uradio. Niko živ ne zna da je on počinio blud. Pa on dolazi poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja sam počinio blud, hoće da se izvrši sa nadamno šerijatska kazna." kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokaz. Pa on opet dolazi, pa dolazi pa nekoliko puta, pa ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraćao. Pa na kraju kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idite pošaljite nekog da vidi kakav je on čovjek. Je li on lud, je li normalan? I Jer ako je lud, ne uzima se od njeg subhanala svjedočenja. Idete, vidite, je li on pijan? primirujuće da nije pijan subhanala, čovjek pri, čisto je pameti, zdravo je, pričisto je svijesti subhanala. Pa na kraju kada je kamerovan, prolazili su Subhanallah sa karavanom, sa poslanikom sallallahu alaihi sallam i vidjeli su, o, i neki su ljudi pričali, kaže, o, vidi, kaže, dozvolio sebi da bude kamerovan, popu, da crkne poput psa. Allah pokrio njegovu sramotu, a on je izašao među ljude i otkrio je. I sebi dozvolio da bude kamenovan poput psa. Kad mi ovo gledamo, to nije krupna stvar. Jer ljudi ne smiju iz nas sramote Subhanallah koje je Allah pokrio. Ali ovdje je izuzetna situacija. Čovjek hoće da raščisti stiv na dunjalku. Bez obzira što on mogao da se pokaje za taj grije. I zna da će Allah uzvišen i oprostiti. On ipak hoće da ne bude imao sumnije da je njegova te oba iskrena. Hoće kaznu na dunjalku. Izdeo svoj sramot. I možda bi mi subhanala rekli, vidi što je ovaj brat mudar ili ova sestra mudra, stvarno što, su, što je čovjek dozvolio da bude kameran pod pup psa, po, da čita sve zna šta je uradio, Allah pokrio njegovu sramotu. Kad su prolazili s karavanom pored onog krepanog magarca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, e gdje su oni što sto pričale, oni jedva dočekali, misle neku mudrost rekli. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sište, jete onu lešinu. Kaže, gdje ćemo jes krepaštinu? Pa to je nama zabranjeno, to je haram, to je ogavno, to je odvratno kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ono meso koje ste malo prije jeli majza ibn Malika vallahi je gore i smrdljivije od ovoj krepane lešen vidite koliko je suhanala ovdje stvar jasna znači čovjek počinio blud čovjek kamenovan zaista u istinu sam iznio svoj sramot u istinu pod potput psa sve to istina suhanala a vidite kakve je krupne suhanala riječi rečene kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava. Pa kada kreneš subhanallahu da pričaš o onome što te se ne tiče, proanaliziraj. Vidi sebe, ako ne vidiš sad subhanallahu sebe kako jedeš meso krepanog magarca ili tog brata umrlog ili sestre umrli, znaj to je neminovno te čeka na hirat. Neminovno. To što ti sad ne vidiš takvu situaciju, to što sad iz naših usta e, mislimo da ne smrdi, a non stop se gibeti, To nas je šetan samo prokleti Subhanova zavaru. Nije u pitanju u našim ustima. Ona sigurno smrdi. Ona sigurno smrdi. Svaka usta koja izgovaraju Subhanova gibet, ona smrdi. Bilo je jedne prilike poslanik sallallahu alaihi sallam sa svojim ashabima, pa je donio povjetarac neki smrad. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam, tamo se na onom mjestu vjernici ogovaraju. Tamo se dešava ogovaranje. I onda mi pitamo se kako to u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo, a sada nije. Vala i sada je samo je, više nije problem u, u našim ustima, u našem zadahu, nego je problem u našem nosu kojim je to postalo sasvim normalno, koje je navikao. Ja kad prođem ili ti kad prođemo pored natronke u Maglaju, nama je smrdi. Ali su manala ljudi koji tamo žive pored natronke, njima ne smrdi, oni su navikli na taj, na taj smrad. Isto je tako sa smradom među nama, subhanala. Pa zar da dozvolimo sebi takve stvari? Zar da dozvolimo subhanallah i lazim, kaže, bit će ljudi koji će doći pred Allaha uzvišenog na sudnji dan, pa će im biti date knjiga dobrih dijela, oni vide tamo dijela koja nikad u životu nisu radili. Piše bila u džihadu, nije bila u džihadu. Piše bila na hađu, nije bila na hađu. Piše izgradila česmu, nije izgradila česmu. Napravila put, nije napravila put. Podijela sadaku, nije ni bila tu na tom mjestu. Odakle mi je Arabi sva ova dijela ovolika? kaže Allah uzvišeni od onih koji ste ogovarali a ti to nisi znali i zamisli sestra moja draga ja kažem nikad mi nije problem sa sestrama da ja radimo na tome hajmo da imamo kako treba namaze da imamo pored ob redovnih namaza da imamo dosta na fila da postimo redovo redovno dobrovoljni post da dijelimo sadaku subhanala, da pazimo rodbinske veze i tako dalje. To nije ni najmanji problem probuti. Kada čovjek priča za nagradu, o, za svako o, o, od ovih dijela, šta te čeka na dunjalku i šta te čeka na viratu, u dženetu, naravno da se duši omili subhanala, hoćeš ti da činiš ta dijelo. Ali je meni najveći problem svima nama kako očuvati ta dijelo. Kako da ostane kod mene? Kako to što ja nikad nisam bila u životu bludnica, ne daj Boža da dobijem na sudnjem danu, a ja budem tamo imam upisano bludnicu. Sačuo nas Allah to. A ti je odšla pričala, pričala ono i pričala ono. Ona ima tu na kraju ima, a potrošila sva dobra djela, e sad nema više dobrih djela, hajmo, tovar ćemo ti loša djela onih koji se ogovarao. Pa ona je tamo dadne ti svoj blud, ona je ti dadne krađu, ona je ti dadne kamatu, ona je ti dadne ono, ona je ti dadne ono, ona je ti dadne ubijstvo, a ti ništa to nije sradlaba. Pa zar da dozvoliš subhanala jeziku koje svako jutro čitavo tijelo moli kada čovjek ustane, čitavo tijelo moli jezik da se pokori Allahu uzvišeno. Jer džaba ti zglobovi za njih da dijeliš sadaku ili klanjaš duha namaz, džaba ti post da patiš svoje tijelo ako ne možeš napati jezik, ako njeg ne možeš staviti pod kontrolu, sve ćeš te podijeliti subhanala. Ako budemo svjesne da non stop pored nas su pisari koji sve zapisuju, apsolutno svaku izgovorenu riječ, onda će biti lakše. Problem, ne možemo da se vadimo na šeitana. Problem jeste šeitan prokleti. Dođe ti s desna slijeva, s desna ti kaže ovo ti sa tvojom dobrom namjerom, ti to pričaš s dobre namjere, da ljude upozoriš, da, da kažeš da ovo nije od islama, da se od, od ovo ogradiš i sve tako. To ti sve dolazi iz desne strane, subhanala pa ti to sve pretvori u opravdanje, da ti možeš takve stvari da radiš s lijeve strane svakako dolaze grijesi koji su ti dragi, koji kažeš jednostavno ne mogu da se oduprijem tim strastima, bilo koje vrste i ti zapadaš u grijehe, sačuvao nas Allah toga. Ali nećemo subhanala i na sudnjem danu kada dođemo pred Allaha pa kažemo počnemo šeitana kriviti ili počnemo kriviti krivit druge ljude da su nas naveli na grije, šeitan će otvoreno reći jasno ono što je hak, što je istina jedan lažnjevac veliki reče istinu Subhanal. Reći će ti, ja sam te pozivao, a ti se odazvala. Ti imaš Subhanala razum, ti dobro znaš, ja nisam imao nikakvu vlast na tobu. To što sam ja tebe pozvala, ti mi se odazvala, to je tvoj problem. To nije moj problem. Jer Allah uzvišen i kaže u istinu za sluh, za vid, za razum će se odgovarati. Ti ovim sluhom dobro vodiš, razumom vodiš računa što ćeš slušati. Hoće li to biti malo prije pričom serije? Hoće li to biti gibet? Hoće li to biti namimet? Hoće li to biti rekla kazala? Hoće to biti informacije, dezinformacije, razne vijesti? Ili ćeš suhanala ti da slušaš Kur'an, da slušaš pozivanje na dobro odvraćanje od zla? Ili ćeš suhanala da slušaš ono čime Allah uzvišen i zadovoljan? Allah uzvišen i dao ti razum da sa njim upravljaš šta ćeš raditi svojim jezikom. Na tebi je. Hoćeš li taj jezik koristiti za učenje Kur'ana, za zikr, Da nam jezik bude uvijek lažan od zikra preče ti je subhanala, nego 99% onih riječi koje izgovoriš subhanala. Da li ćeš tim jezikom ti da gibetiš, da prenosiš vijesti, da li ćeš ti tim jezikom da činiš dobročinstvo roditeljima, da izražavaš lijepe riječi. Znači sve ti razumom upravljaš. Svaku riječ koju izgovoriš ti razumom subhanala prevažeš, odvažeš, je li ona plus ili minus, kako kažem djecu. Nekad mi dođe stvarno da, da je draže insanu rad davu sa djecom nego sa odraslim. Djeca kad kažeš, hajte sine uzmite sebe papire i napišite s jedne strane pluseve, s druge strane minuse. Kad god uradite dobro djelo upiše plus, kad uradiš loše djelo upiše minus. Allah zna ti, Allah ne možeš prevariti, Allah sve vidi, čuje i zna. Ako uradiš poslije lošeg djela neko dobro djelo, ti onda jedan minus pretvori u plus. To je takav je naš život, zaista takav je život vjernika. Nisam ništa slagala, subhanala. I onda vidiš, djeca sebe obračunavaju, stide se Allaha, stide se Meleka koji upisuju, subhanala, ona njihova djela, subhanala, a šta je sa nama? Šta je sa nama, subhanala? Znamo, mi jesmo svjesni svakodnevno, subhanala, da nosači Allahovog Đelešanu Arša. Četvorca Meleka nosača Allahovog Arša, subhanala, čine dovu za mene i za tebe, subhanala traže oprast naših grijeha subhanala. traže Allahovu milost za nas i zamisli ti subhanala oni neovisni od nas ne trebamo ono, mi, uopšte nas ne trebaju ništa im ne treba od nas subhanala. tako uzvišena stvorena Allah uzvišen im dao najblagoslovljenije mjesto subhanala I zamislite Suhanala, oni čine dovu za nas. Ako mi činimo dovu za druge ljude, kažu amin i tebi. A ti svoj jezik umjesto da, da ti koja griješiš, koja si Suhanala odisna od Allahove milosti, ti umjesto da tražiš oprost greha sebi i drugim ljudima Suhanala, ti samo u gresima. Ti samo u gresima da li gresima tuđi ljudi pa e, suhanala e, tuđim gresima drugi ljudi ili suhanala ti ovaj zapadaš svakako u grijehe zaista onda jesmo li razumom obdara kaže uzvišeni Allah da smo mi najodabrani narod to svi jesmo jesmo oni koji pozivaju na dobro i odvraćaju od zla ako jesmo onda jesmo pripadnici najodabrane i umeta kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam vi ste oni koji draže da se čini dobra djela a od ih odvraćate To su sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve A oni koji rade kontra nisu sljedbenici poslanika sallallahu alejhi ve Oni koji samo o zlu pričaju i samo na zlo navraćaju, jer kako su hanala, kako nije navraćanje na zlo ako ti o zlu konstantno pričaš pričaš na arogantan način da e, e, savjetovanje koje traže za sobom kletve psovke, prijetnje, ne znam ružno mišljenje o drugim ljudima a kamoli ružno mišljenje muslimana o muslimanima ima od toga fajde šta, za to, e, šta iza toga slijedi nema da je neka riječ li, visi uz, ledi u zraku nema Ona će biti ili na desno ili na lijevo. Ili će biti upisana u knjigu dobrih dijela ili će biti upisana u knjigu loših dijela. Pa ako imaš obje u bilo čemu, bolan klon se toga. Ne tičete se. Jel te se tiče tu, tuđi život? Jel tičete se ko ima kakvo auto, šta vozi? Jel tičete se od čega ko živi jel tičete se ima li ko kuću ili nema jel tičete se šta je sestra obukla jel tičete se jel njen muž ima jednu ili četiri žene jel tičete se ko je oženio se ko se je razveo Allah mi ništa od toga se ne tiče ništa od toga se muslimana međusobno jedno drugi ne tiče to je život, to je privatno subhanala muslimanu, među muslimanima je zabranjena tuđa čast i tuđa krv zamislite čast i krv se stavlja na isto mjesto subhanala časti krv. Koliko puta bi ti bilo draže da ti neko prole krv nego da ti udari na čast? Kad ti neko udari na čast, subhanala, to hiljadu puta više zavoli nego da te neko subhanala udari pa da te prođe. Jer ono što, ona rana na srcu ostaje duboko subhanala. Ostaje duboko urezana. Haram, dru, tuđa čast, tuđi imetak, subhanala, imetak drugog muslimana, subhanala. Pa kako možeš sebi dozvoliti, subhanala, da to poistovjetiš sa krvom? To je Allah uzvišeni koji ste vjetio. A ti paziš da ne proliješ krv, a ne paziš na imetak tuđi i ne paziš subhanala na njegovu čast. Sačuva nas Allah onoga što mi radimo jednim drugima. Sačuva nas Allah onoga čime se mi bavimo. Sve imaš na internetu, čije je djete prošlo u školi, čije je palo. Koje je djete napreduje, koje ne napreduje. Koje je se kako oblači, koje, koje je zglezalo, koje je na ispravnom putu, sve mi to analiziramo. Subhanallah, lazim. Allah. Gdje su pozivi na dobro? Ona je subhanala internet, zaista jedno veliko zlo. Ali također subhanala ako budemo od onih koji čuvaju čas drugih muslimana, koji će na takve stvari pozivati na dobro i odvraćati zla. Naravno ima insana koji će ti obrisati komentar kad ti kažeš nemoj ba, boj se Allaha, nemoj subhanala da napadaš čas drugih muslimana, nemoj ba da vodiš računa o sestrama subhanala. Alikum assalam nemoj da vodiš računa o tuđim životima subhanala, povede računa o svom ili napišeš neki hadis a eto, ono ti izbrši ona je možda izbrsalo ali ostalo malo u podsvijesti ako Bog da denšala ako nije osva, ostalo to je javna riječ javno izgovorena subhanala koja će ostaviti efekta kod drugi ljudi što je najbitnije kod nemuslimana subhanala ja imam kontakt stalno sa nemuslimanima I stvarno Allaha mi uzvišeno pravo me stid bude kad ja nemam šta da odgovorim pita što se ovi napadaju međusobno pa jel su ovi različite sekte šta su šta bi insan rekao šta bi rekao Zuhana da kažeš istinu ne odgovara čovjeku da čuje takvu istinu jer tu je naša sramota Zuhanala čime se bavimo a da kažeš Zuhanala laž ne odgovara ni to Zuhana mi nismo svjesni da se neprijatelji Islama koji su Valah i jedinstveni u borbi protiv nas naslađuju svim onim što mi radimo. Ja kažem, danas obavještajne službe ne trebaju makijet nigdje sa stolice. Nekad je bilo, pa sam čitala neke izvještaje, pa kaže, pre, pregledao kantu za smeće tog i tog, tamo se nalazilo to, to, to, to, pa spisak. Čitala sam takvi izvještaja koliko god hoćete. Pa se on umorio, pa išao sam, ne znam, negdje, on je stao tu, pa izašla žena, pa čekala ga na autopskoj stanci, pa zadržao se dvije minute, pa otišli do bolnice, pa zadržala se tamo 15 minuta, Valjalo se njemu nekad oznojiti za, za takvu informaciju, za takav izvještaj. nas ne treba niti. Danas jedne na internet, uzme sebi par likova za i protiv i čovjek ima platu, uživa, može tamo igrati igrica uz put i čekat, čekat kad ćemo mi jedne na druge napadat, kad ćemo mi davati informacije i dezinformacije, pa jesmo mi normalni su fanom gdje je tu Kur'an i Sunnet? Gdje je tu Allah koji nam je ostavio poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Gdje je to slijedjenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Uvijek se tako takmičimo ko će više slijediti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa jedni su na istini, jedni za, na zablud. Jedni pretjeruju, jedni su tradicionalni, jedni ovi, jedni oni. Tako nas dijeli. Subhanallah i lazim. Ama hajmo sve te grupe Uzmi šta, ko je bio poslanik sallallahu alaihi wasallam. Kako se on postavlja u određenim situacijama? Kako su to izgledali savjeti poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Kako su to izgledale komunikacije međusobno ashaba? Subhanallah, kako su jedan drugog upozoravali na greh koji čini? Kako je trebalo, ko, ko, od koga se je sve primao u savjet, subhanallah? Gdje smo mi u odnosu na tu, subhanallah? Gdje smo mi da se stavimo na položaj drugog insana i da onda iz njegove perspektive, ja pogotovo subhanallah dobijem ova pitanja na sebi ili na e-mail, pa vidiš različiti situacija različni, različiti musibeta, različitih sudbina, subhanala. Nebrojeno puta bi se desilo da kažem, ja rabi subhanala, kada ljudi sa strane gledaju ovu sestru, šta oni o njoj misli? A ne znaju ovo što ja znam. Ne znaju ovo što je napisao, Ne znaju šta ona proživljava, subhanala. Ne moja osuđiva, subhanala. Imaš li fajde prije bilo kog poteza? Da li se radilo o riječi, da li se radilo o dijelu? Vidi, subhanala, imaš li koristi od toga? Nema između. Imaš li korist, imat ćeš korist ili štetu. Nekada imaš subhanala veliku korist i veliku nagradu da ostaviš ono što se naumila. Zamislite sad ti sjedniš subhanala na internetu i tamo informacije, dezinformacije, vijesti katastrofalne. Sramota nekog muslimana, bum, udala se ona, razvela se ona, ona je ženio drugu, treću, četvrtu i ti sad imaš informaciju da ti je šeitan već ti isklikao tamo komentar, vi ti imaš tačnu informaciju. I dođe ti subhanala Allahova milost, pa se sjeti subhanala, to su oni koji kad, se, kad ga šeitanska sabla samo da dirne ne se Allaha sjeti. Pa Allahova milost se spustila na tebe, ti se Allaha sjetila, pa kažeš šta će imati ja od ovog što ću ja sad dodat na ovu vijest? Šta će imati od ovog komentara? Imaćeš Isto ono što su imali oni što su radili gore od tebe. Ti učestvuješ tu subhanu. Učestvuješ, ništa nisi ovaj, e, zaustavila. Ti učestvuješ u toj raspravi, ti učestvuješ u tom gibetu, učestvuješ u napada na muslimane. I ti onda lijepo ono obrišeš. Kažeš, e neću, vala, Ili još ako možeš da pobijediš šeitana, pa da napišeš bojte se Allaha, ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, Allah će mu nagradi, Allah će mu, naredno da da mu sagradi kuću u središtu dževeta. Znaš li koja nagrada su pa? Kada čovjek uradi jedno loše djelo, Allah uzvišeni piše jedan gri. A kada uradi subhanala jedno dobro djelo, piše se nagrada od jedne do stotine puta, sedam stotina puta. A isto tako te kreneš da uradiš veliki grej i onda ostaviš ga samo radi Allaha. Kogod nešto ostavi i radi Allaha, Allah će mu nadomestiti bolje. Samo proanaliziraj. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem i reka izgovorite riječ koje ne pridajete apsolutno nikakvu pažnju. Za tebe ta riječ bezvrijedna, subhana. Beznačajna. Nije svjesna šta si rekla. A upravo ta riječ bude sebe da padaš u džaharemsku vatru 70.000 godina. Toliko je ta krupna bila riječ, Pa hoćemo li sebi dozvoljavati takve riječi? Imamo li vremena za takve riječi? Kaže subhana la stare naje, pričamo o onoj kameli Saliha, ali i Salama, kako je izašla iz stijene, kako su tražio njegov narod, da izvede, ako ima tvoj taj gospodar, nek nam izvede ovu kamilu iz ove stijene. I onda na Ane počne u mene, pa dobro, ali to je bilo vrijeme, ali mi nemamo takvi stvari. Allah, mi imamo stvari gori od toga. Imamo gori stvari od toga. Imamo da nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem najavio da je blizu kraj ovog svijeta. U vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem već bilo blizu sudnji dan. Jer je jedan od preznaka sudnjeg dana poslanica poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Drugi preznak sudnjeg dana je njegova smrt. A šta mislite on da subhanala šta je sa ovim od nas? Ja kad god dođem subhanala sa autom pred džamiju posebno. Eto manji osjećaj ovako pred islamske centra. Ali pred džamiju. Allah mi je svedok. Još nikad nisam parkirala pred džamiju, a da nisam zamisla jarab, samo što nije sudnji dan došao. Jer je jednako, jedan od preznaka sudnjeg dana Subhanova i to i da će žene nosi, voziti auta i da će se e, putovati u jahalci zavaljenoj u kožna sjedišta i da ćeš dolaz pred džamiju parkirat. Sve to opisano Subhanova. I svaki put ja kad dođem Subhanova ja se sjetim tog. Svaki put kad sestre ovako nakon predavanja iznesu one marame, unutarnji veš da izvinete i sve ostalo što se prodaje, Subhanova ja se sjetim također sudnjeg dana sjetim se ja Arapka. Jedan od preznaka sudnjeg dana je također ta trgovina u kojoj će učestovati žene, koje, što je bilo tada nekad davno nepojmljivo. Žena je muška, i muž i žena zajedno učestvuju u trgovinima, imamo sad koga, koliko hoćeš toga. Subhanala, svaki put sjetim se toga. A da ne pričam, subhanala, kada vidiš tamo likove ljudi da se pretvaraju u životinje, životinje da su hanala se e, rađaju takve da ne može ni cuko u selu da prođe pored te štale od straha jer je tako strašno suhanala kada vidiš propadanje ovog tla koje sve češće i češće se dešava što znači sve brže i brže je sudni dan suhanala sve bliže Zemlja zemljotresi toliki kad vidiš minus 65 tamo stepeni. Zar Allaha ti uzviš ono kad vidiš okovanu ono Ameriku u ledu? Zar ne možeš da se sjetiš džehenema? Zar ti ne imaš pred li očima odmah sliku zamherira? To jeste dijelo od džehenema u kojem je nesnosišljiva hladnoća. Tolika hladnoća kada stanovnici vatre budu tražili da je Allah uzvišeni izvede malo iz vatre, misleći da će nešto tamo negdje biti bolje, pa kada budu uvedene, na trenutak u zamheri odmah će poželiti da se vrati nas. Jer je tolika hladnoća da će se odvajati meso od kosti Subhana. Zamisli Subhana ovaj ti gledaš okovanu tamo kuću svu u ledu i ti mirno, hajmo idemo dalje, to me ne zanima, idem tamo, ima li koja još informacija u kojoj se muslimani međusobno napadaju, ima li još koja muslima, informacija gdje se muslimani međusobno nazivaju imenima kakva ne mogu da shvatim. Ja ne bi Allaha uzvišenog nikad u životu mogla da razgovaram sa najvećim neprijateljem Subhanova na način kako se muslimani međusobno oslovljavaju. Nekad sam analizirala Subhanova, ja, i bio je jedan period mog života kad sam mogla da dmrzim one koji im na, učine nasilje. nasilje. Konkretno nekad Zlatko Lagumđija mi je bio mrzak sjećam jedne, jedne prilike na uh, e, markalama na pijace parkirali smo jedno pored drugog i samo strah od Allaha i suhanala činjen sada će dušmane sve naslađivati da napravim grešku koju one od mene očekuju me spriječilo ono da ga ondje ne udavim toliko sam imala mržnju a nisam bila rahat tad kad sam imala mržnju prema bilo kome makar taj neko imao suhanala e, e, toliki mi zulom učinio koji se ne može zaboraviti Danas nema Allaha mi uzvišenog, ni truna mržnje prema bilo kome na ovom svijetu, pa ni prema tom lagunđi ili bilo kome, kome je bilo koji oblik zuluma načinio. Sjećam se, suhanala, baš zašto ovo spomenu? Kad sam krenula u Berlin, ovaj, e, brat, e, posljednji sa Guantanama je oslobođen Belkasem Ben Saja, pa me zovu novinari, pa se sjetili da je aktivirana ona moja tužba protiv države i federacije, protiv Lagomđe i ostali i sad onako ja razmišljam, subhanala, koji sad imam osjećaj, koji sam onda nekad imala osjećaj. Sad samo ga želim. Sad razmišljam, subhanala, šta bi ja na njegovom mjestu. Konstantno čovjek napreduje. Konstantno čovjek raste u položaj, ali konstantno u strahu. Samo jedan trenutak, jedna subhanala, gotovo, evo sad već nije rahat jer je tužba, ja sam tužila tužilaca koji ga je bio oslobodio i sad ponovo vraćam postupak. Na, ponovo, znači ponovo čovjek vraća se strah. Živite u strahu, nije ni malo lijep. I ne to požela nikom na ovom svijetu. Nikom. Sad samo mogu da žalim. Da kažem, alhamdulillah, rabbel alemin, da ja nisam na tvojom mjestu. Uvijek je ljepše biti na, na mjestu mazluma nego na mjestu zalima, subhanallah. Hoću da vam kažem, subhanallah, ono što danas vidim, ne bi mogla Allaha meni onome ko mi je zulom učinio da ja pišem takve stvari, da ja na takav način komentašem, da ja istražujem toliko Subhanova, jer u najmanju ruku to je gubitak vremena. Malo prije ti reče Habibeti za serije šetanska spletka, vala jeste. Da nema ništa drugo čovjek da gubi vrijeme. A če, tek Subhanova, kada uzmemo ovo čime se bavimo, Subhanova da ništa drugo nije, jeste gubitak vremena ti ba vrijeme potroši subhanala baveći se onim što te se ne tiče umjesto da zikriš prošli put kako smo lijepo pričali dok možemo kuću sređivati subhanala može zikrit može slušat predavanje možeš obnavljati hiv subhanala radiš sve u ime Allaha uzvišenu, a jel možeš u ime Allaha Boga te gibetit? Jel možeš u ime Allaha prenositi informacije i dezinformacije? Jel možeš u ime Allaha baviti se onim što te se ne tiče? Allaha mi ne možeš. Allah mi ne možeš, ni ti, ni ja, ni ti bilo ko drugi, subhanom. Jer sa Allahom nema igre. Sve će, subhanallah, biti pravedno sviđeno oni. Svaki trenutak života na ovom svijetu. Pa proanalizirajmo samo sebe od petka do petka, to od džume do džume. Obzirom da će petak, jedan petak nas zade sudnji da. Analiziraj sebi i kaži e, šta sam do ovog petka uradila. Obračunavaj sebi koliko je bilo dobrih dijela, koliko je bilo loših dijela, koliko je bilo izgubljenog vremena. I kaže, alhamdulillah, hvala svevišnjem, Allahu, tu ja radim. Hvala Allahu svevišnjem da je ovaj petak zaobišao sudnji dan. Alhamdulillah, evo Allah mi dao priliku da još jednom činim istikfar za prošlu sedmicu dana koju sam izgubila neminovno. Allah zna u što vrijeme provodim. Imaš ga uvijek izgubljenog, subhanala. Ja, alhamdula, kad mi Allah dao priliku da ima još subhanala jedan jedini trenutak, dovoljno da kažeš, estakfurullah, ja rabe, molim te, smiluj se, oprosti mi sve moje grijehe. Znaš ti šta znači taj trenutak? Sad da ti dođe nakon tog trenutka melek smrti, blago tebi subhan, blago mene subhan. To je jedan trenutak u kome nikakvu pažnju ne posvećujemo. Oni u kaborovima subhanala, šta bi želili na dunjalku sada? samo da se vrate da čini istihvar Allahu, samo da se vrate da koji put padnu na seždu Allahu. Jel mislite vi da je njima, da je njih bitno, njima bitno Subhanova stvari koje ih se ne tiče? Zar, je, zar mislite da je njima bitno u njihovoj porac, njihova žena danas šta radi, ili njihova djeca, ili njihov, mu, uh, njihova uh, ženin muž, ili babo, ili majka. Allah mi ništa i nije briga za to. Briga je samo za sebe. Jer ti na sudnjem danu ćeš polagati ispit za sebe. Za sebe, Suhanova. Zašto kada činimo dovu Allahu uzvišenu, moraš prvo da činiš dovu za sebe, pa tek onda za svoju porodicu, za roditelje i ostale muslimane, Suhanova. Jer ti si ta koja se najpreča sebi, Suhanova. Ti ćeš odgovarati pred Allahom uzvišenim za svoja djela. Neće onaj ko te navratio na gri. Neće onaj ko je poveo, na primjer, neki komentar na Facebooku ili bilo gdje na, te, ne znam, nikoliko više ima tih čatova koje ne koristim, ilhamdula. Hoćeš ti reći, on me je poveo. Ona me je nagovorila na to. Ona je tu rekla, ja sam, što sam ja, dodala samo jednu rečenicu. Ti si dodala rečenicu bolan u kojoj se učestvovala. Zamislite vi, evo koliko je opasno na gibet. Mi mislimo, subhanala, čisti smo od gibeta, na primjer, ako ne pričamo, nema, rekla, kazala, nema ovo, nema ono, ali ti si sjediš u društvu i sad priča se o sestri, o bratu, i na kraju kažeš, ja, la salamec, da je la, dragi, uput, ima svega među nama, uff, teško njoj, zar je dotle došla? Ti misliš nešto ti su zaustavili? Ti ako si bila iskrena u toj dobi, što si rekla da joj se Allah smiluje, ima svašta među nama, da Allah popravi naše stanje, za tu dobu imaš nagradu koliko si bila iskrena sa tom dovom. Ali učestovala se, s ti tom dovom nagirala gibet. Nisi vallaj. Tom dovom si ti samo potvrdila. Ja sve što si ti rekla je istina, e sad da Allah popravi naše stanje. Da Allah popravi stanje u matu. Ama zar je toliko teško, subhanallah, lazim se, prostavi se, šeitanu proklijeti. Zar treba analizirat, na primjer, kažu često mi sestra, kaže, pa nećem više doći ili ću se, pogotovo ako, ako gibat rekne neko krupan insan. Ama subhanallah, lazim, jel ti Allah, ti treba više da dođe takva. Ako ti neće doći, nakon što si je upozorila da ono što priča je gibat, da u tvojoj kući nema gibata, Suhanala, jedan od, od načina da bude prokleto silo, mislim da smo prošli put rekli, ali eto da podsjetim, kaže poslanik sallallahu alaihi veselem, prokleta su sila ona od kojih je Allah uzvišen i digao svoj rahmet, a to su sila na kojima se priča o dunjalku, na kojima se pretjerano smije i na kojima se ogovaraju odsud. Na kojima se vrši ogovaranje, suhanala. I ti sad došla, tebi sestra u kuću i ona ogovara. I ti znaš, Bojan, da ti sad je to tvoja, tvoja kuća, to je sjelo pod tvojim krovom, da je to prokleto sjelo. I tebi žao da njoj kažeš, sestro moja draga, boj se Allaha uzvišenog, mi nećemo da ogovaramo, mi smo momeni, da ti obračunaj sebi, ja ću sebi, a to prepusti Allahu uzvišenog što ta ili ta radi. I time prekineš gibat jer dužan si gibat. Ako se nađeš na silu kome se gibati, dužna si da prekineš to silu. Ili napuni, napustiš taj skup ili da prekineš to što se priča Subhanala. Hoćeš ti pusti po tvojim krovom da bude prokleto silo Subhanala ili ćeš to silo pretvoriti u jedno od ovodinaučkih dženevskih bašti. Ti ćeš pozivati na dobro i odvraćati od zla. Ti ćeš upozoravati na Allaha uzvišenog. I automatski to silo koje je jako imalo predispoziciju da bude prokleto silo ti pretvorila ovo danjaličku dženecku baštu. Pa biraj šta ćeš u svojoj kući. I onda analizirajmo kakva su naša sjela, kakva su naša prela, jesu li to šeitanski skupovi ili su to skupovi prekriveni krilima melika. I onda ti kad proanaliziraš, lako će ti da bude, da kažeš, sestro moja draga, boj se Allah, podavim krovom, nema gibet. Nemoj, molim te da ovaj skup činiš, prokletim. Nemoj, molim te da iznad moje kuće uzvisuješ, uzdižeš Allahovu milost, da ja nema milosti Allahove pod ovim mojim krovom. Ako ti nakon toga ne dođe ta sestra više nikad, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah te zaštiti oba od nje. Onaj koji priča o drugoj, sigurno će pričati o tebi. Sigurna budi. Neće te poštetiti. Nije to jedna određena osoba u kojoj se ogovara. To je bolest. Give ti bolest, subhanahu. Gaflet je bolest. Gaf, da se mi zabavimo dunjalkom, da zaboravimo na Allah, sve to bolest. Pa jel ti treba takva da dođe? Ne, vallaj, trebaš da doviš, ja rab, molim te udalje, udalje od mog doma, udalje od moje kuće, udalje od moje djece. Nemoj ba suhanala da mi dolaze uzme u šeitane. Ja rabi, molim te, nemoj da ova sprečava mi ulazak meleka u moju kuću. A ti je kalkulišiš. Kad dođe spred Allaha uzvišenog na sudni dan, on te pita, šta si ti uradila onaj dan, znaš, kad se, kad se Allahova vjera kršila? Šta si ti uradila onaj dan kad se zulom na tom i tom mjestu činio? Šta si uradila onaj dan kad se u tvojoj kući ili na onom selu na kojem si učestovala jelo meso muslimana? Šta si ti uradila? Ti kaže ja Ma ja sam suviše miskina, ja sam se bojala ljudi, i ja nimam dovoljno znanja da se ja njima suprostavim, ali ja znam da je gibet haram. Ja znam da ono što su oni radili da je haram. Sad je kasno kada Allah naredi melecima koji ne odbijaju naredbu i koji te vežu u lance i bacaju u džahenevsku vatru. I meni tebi sačuna sa Allah Za takve stvari trebamo, sestre moje drage, sebe da dozvoljavamo? Allah uzvišeni konstantno nas opominje, pominje, subhanala. Toliko nas podsjeća, evo da učimo Koran, Allah nas stalno podsjeća. Ko smo, šta smo, od čega smo nastali? Ne možemo ništa bez Allaha uzvišenog. Nije si niko i ništa, subhanala. I na ovom dunjalku nije si niko i ništa, ne možeš apsolutno ni jedno dobro djelo uraditi za Allahove milostiva. Zavisna si konstantno od Allaha uzvišenog, subhanala. I na kraju ćeš biti hrana crva jer nijedna od nas nisu subhanala, ni vjerovjesnici, ni poslanici kojima je jedino subhanala zabranjeno crvima da jedu njihovo meso. Ja i ti ćemo sigurno biti hrana crva. Pa subhanala čime da se uzvisujemo na ovom dunjalku? Za ušto vrijeme da trošimo na ovom dunjalku? Za, da, zar da trošimo vrijeme za zadovoljavanje šeitana, zadovoljavanje ljudi koji su u službi šeitana ili subhanallah i lazim da trošimo na ono što je lijepo. Malo prije navedo vam svoj primjer, a sigurno sam da svaka od nas ima primjer. Kad čovjek subhanallah e, radi nešto čime Allah nije zadovoljan, kad imaš u srcu trun, mržnije, zavisti, ljubomore, E, bilo kojeg oblika želje za osvetom, prema bilo kom na ovom svijetu nisi rahat. Džaba što je taj zalim, džaba što on zaslužio tu. Ne možeš biti rahat, spano. Ali kad ti je srca čisto prema svim ljudima oko tebe, ama i tebi je lijep. I ti si rahat, spano. Prošli put smo pričali malo na temu braka, pa spomenu, subhanala, slučajeve se stara, koje kada čine dobročinstvo muž, kada primjenjuje ono o čemu smo pričali, kažu lijepo i njima. Lijepo i njima, Pa subhanala bilo koje je dobro djelo da ti radiš lijepo i te. Ti kad daješ sadaku, čisto fi se bilila u ime Allaha, bez ikakve primjese ovo dunjalučkog, daješ ti džepa, jes daješ iz svog džepa, možda daješ posljednje pare. I trebalo bi da ti bude žao, ali nije. Tebe lijepo, lijepo i tebe lijepo i onom kome daješ, subhanala. Kada prekineš gibet, kada prekineš napade, subhanala na muslimane, možda nećeš uspjet. Možda će oni neće pre, e, pred tobom ogovarat. Možda će ogovarat samo mimo tebe, subhanala. Ali ti se osjećaš da vrijediš. Ti znaš da si ti pred Allahom uzvišeni ispunila ono što je obavez ti znaš da se pokušala, ti znaš da se odvraćala od zla, upočivala na dobro svanu. Da li će te neko poslušati ili neće, to više nije u tvojoj moći svanu. Ali ono što jeste i ono što je ostalo zapisano do sudnjeg dana i čekate suhanala na sudnjem danu, jeste da ti nisi se svrstala u kategoriju oni koji su hanala gube vrijeme, oni koji napadaju na muslimane, oni koji se raduju suhanala ponižavanje muslimana teško onima subhanala koji vole uzvišeni Allah je upozorio oni koji vole da se o vjernicima i vjernicama šire bestidne glasine čeka teška kazna i na dunjalku i na ahiretu drugi ajed kaže subhanala su prokleti svi oni koji vole da se gibeti oni koji subhanala vole da iznose informacije, dezinformacije. Pa želi li iko je od nas da bude proklet Subhanom? Želi li iko od nas da bude proklet od Allaha uzvišenog Subhanom? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve neka se dobro pripaze oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine Subhanom. Neka se dobro pripaze oni koji subhanala vole da iznose sramote drugih mu'mina, drugih muslimana. Jer kome Allah, i neka ne istražuju njihove sramote, jer kome Allah istraži sramot? Otkriće ga, sramot će ga i u njegovoj kući. Pa voliš li ti da istražuješ subhanala informaciju, dezinformaciju muslimana? Koja korist od toga? Ko bi od nas volio, ne daj Bože, da sutra te zadesi? Možda neće tebe, možda tvoje dijete. Danas čuvamo se od toga, Subhanu. Danas čuvaš svoje dijete, danas čuvam svoje dijete, čuvajući tuđu djecu. Ja volim svoje djece, subhanal, ono što volim sve. Pa čuvajući tuđe djete, subhanal, nadam se uzvišeni Allah da će sačuvat moje djete. Savjetujući blago i ljubazno tuđe djete, subhanal, očekujem da će jednog dana, ne daj Bože mene kad ne bude bilo, Allah uzvišeni poslat nekog ko će nas savjetovat moje djete, subhanal. Danas se čuvamo od toga. Ako ti voliš da se sti, šire bestidne glasine o drugim muslimanima, Allah ti obećava kaznu na dunjalku i na hiretu svanova. A onaj koji stane u odbranu časti drugog muslimana, Allah uzvišeni će ga zaštititi u onom danu kad on bude tražio pomoć. U onom danu kad on bude tražio zaštitu sestre moje drage, danas imamo priliku da sebe isposlujemo nagradu da Allah uzviše na nas štiti u onom danu kada budemo tražili. Nije to samo na hiretu, nego je to subhanala i na dunjalku i na hiretu. A s druge strane, onaj koji voli da, da priča o drugim muslimanima, sigurno nećeš preseliti sa ovog svijeta, a da te Allah neće iskušati sa istim. Ono što si ti pričala o drugim, ljudi će pričati o tebe neminovno neminovno. Jer ne možeš ti subhanala da postigneš zaštitu, a ti pustila jezik subhanala. Ne možeš ti da nadaš se Allahove milosti i zaštiti, a ti čopaš od one mjesa, čopaš od one subhanala. Ne smijemo takve stvari sebe da radimo. Ja znam, subhanala, šeitan prokleti navraća na loša djela. Poneka čovjek potpadne subhanala kad vidi velika jedna većina radi neke, neka nedjela, ili velika većina priča o određenim stvarima pa kaže kad oni mogu možda si učeni, možda si pametniji od mene mogu i ja ali nemoj subhanovo nemoj kaže ja rabi tiče li me se ovo uopšte Zatim, Subhanova, danas imamo situaciju, pogotovo, ne samo u, u Bosni i Hercegovini, ali pogotovo u Bosni, tako je i u svijetu. Neprijatelji Islama naslađuju se svima što mi međusobno jedni drugim radimo. Pa nemoj pokazujemo da je ljepotu islama, pokazujemo uvijek da smo na strani drugih muslimana. Pogledajte kjafire Subhanala. Jeste li čuli ikad ikakvog Srbina da se ograđuje od ravnogorskog četničkog pokrita? Jeste li čuli Subhanala da udaljeraju na paroke, na fratre, da oni pričaju o njima? Nema toga. A u nas jedva se čeka neki hoća negdje da, da pogriješi, odmah automatski dodat se na to još još stotinu drugih stvari Subhanala. I onda ti daješ argumente dušmanima Subhana. Ko učestvuje u tome Subhana? Učestvuje muslimane. Učestvuju oni koji se pozivaju na Kur'an i Sunet. Klonimo se takve stvari. Klonimo se, molim vas, svega što nas se ne tiče. Meni je bitno kod to kod mojih sestara. Sa braćom stvarno ne mogu da radim i nema, nema fajde. Ali inšala ima ljudi koji će raditi na tim stvarima. Meni su moja sestra imamo hvala Allah uzvišenom čima da se bavimo onoga što nas se tiče tiče nas se naša djeca tiče se naša porodca kuhanje, sređivanje kuće odgoj djece u islamu subhanova izučavanje islamske nauke izučavanje Kur'ana suneta subhanova pokazivanje mi smo žena subhanova tvoj muž ne može da ode kod komšije možda može da ode kad se pravi neka, neki put kad se radi neka akcija ako ga neko pozove autom nekog da odveze ali ti možeš sa svojim tanjirićom kolača sa tvoj, svojim tanjirićom supe volan da kupiš čitav komšiluk to mogu i ja svakako zvano to su stvari koje se trebamo mi baviti zvano To su subhanala stvari koje treba da se zaposlimo subhanala. Da pokazujemo ljepotu islama, da pokazujemo ljepotu ovog hijjaba, nikaba, to što subhanala čime pri, pokazujemo pripadnost islamu subhanala. Da pokazujemo da, srmo, ponosne, da jedna drugu volimo, da je musliman, muslimanu kao jedno tijelo, jedna građevina. Subhanallah i lazim, znate šta znači jedna građevina. Aj zamisli sad ovu zgradu, kakve je sad ima veze što i mi imamo ovdje, kakve je fajde ako smo ovako dobro naložili vatru, ima svi zidovi, fali jedan. Ode sva toplota napolje, Subhana. Ne možeš bez tog jednog zida. Svaki ti fali dijelić, svaki milimetar, rupica jedna da ima, Subhanallah i lazim ušla bi nam hladnoća kroz turupicu. A da ne pričam o drugim musibetima, subhanalo. Ušla bi ti zmija kroz, tu rupicu. Trebamo jedne drugima. Ne možemo jedni bez drugog, subhanalo. Neko malo više vrijedi. Neko čini temelje te zgrade. Neko nosi, subhanalo, breme umeta. Neko nosi teža iskušenja. Al, subhanalo, aj, lazim, džabati temelje ako nema i krova gore. Ako nema ono krova, pa makar bio plastični, pa makar bio labilan, vremenom taj krov, subhanalo, može može da preko njeg da bude subhanala mahovina pa zemlja dođe pa zemlja se osuši pa klina pa raste pa raste subhanala pa postane čvrst tako smo i mi međusobno subhanala neko jači neko slabiji ali ne možemo jedni bez drugih trebamo jedni drugim subhanala i samo ako klonimo se onoga što nas se ne tiče Allah mi sve ostalo je lako Allah mi dovoljno je subhanala da ti šta nas razdvaja ti gledaš kod sestre nešto ti nešto ima od nje, tiče te li se? Tiče te li se kako se ona obukla? Bilo koja. Eto, morat ću gledati ovako na stranu. <laughs> Ona je, kaže, jedna sestra, pa što kaže, reče ruzu maramo, <laughs> pa Bog ti dao, ne mogu da vidim ja ko je u čemu. Slušala sam ovaj nedavno ovdje da je neki, mislim da je a, dobo istok, Efendija drža u hodbu okrenuti leđa ovaj, pa ga pitala, juče sam baš to, Amidžić mi bio na, na džumi, pa kaže, svu džumu on lijepo popio se, kaže, na stepence, a reko, morat ću ja to da radim. Kaže, popio se lijepo na mimber, fino, od, okrenu se leđima, džematu, održat hudbu, završi i kaže onda, e, sad se vi pitate, što sam ja vama okrenula iđa. Ja prošli put pričam o alko alkoholu, čovjek mene zaustavi pred džamiju, hoće da me udara viče, jel ti to, ono, sve ti gledaš u mene, sve ono mene. <laughs> Ja, rekao, Boga me ga razubi. <laughs> Eto, sad kaže, nijukog nisam gledao, sve sam vam rekao. Rekao, razumijem ga i sad ja pazim, onaj, u što gledam, ono, <laughs> subhanala zaista je tako. Svanala, ako se neko pronađe, e, blago onom ko se pronađe. Ja kažem, uvijek nam je cilj da, da ne odemo kući ni ja, ni vi, isti kao što smo došli jako je bitno ne, ne mu zavirim ja vama baš šta ste primijenili od prošli put nego mi je bitno da nije je ja džaba bila prošli put <laughs> ako vi niste tamo radile inšala pa znam ja da laha, ali ja volila da to osjeti se i u vašim kućama elhamdula da se osjetilo i znam ja ako Bog nešala uz nek, iskren nijet i slijedi Subhanala ali hoću da kažem Subhanala bilo kojoj sestri eto šta nas to udaljava jedna od drugi uglavnom ono što te se ne tiče Subhanala ti analiziraš kakva je ona, šta je, kako se oblači, možda kako klanja, možda kojem, kažu, kojem menadžu pripada subhana i lazim, je to meni smiješno, Allah, kaže, niste isti akide, čoveče, Boži, ja ne znam stvarno ko, <laughs> koga bi ja mogla reći da je moja akide da nije moja akide, ovaj, stvarno, to je hrabro treba čovjek i biti hrabar pa da zna kakva je akida kojeg čovjeka. ima to. A ima, ima. Ova, imala sam neku jednu situaciju tu, kaže, niste ni približni akide, čuje, reko Boga, men čovjek izrazi poštovanje, da ti uslikam, da ti pokažem, uslikala sam na kraju. E, Helenic, uglavnom, subhanala, ono, ono što te se ne tiče, to te razdvaja od drugih ljudi. Samo ako to eliminišeš, ne tiče me se kakva su njena djeca, ne tiče me se, čime se ona bavi i ne tiče me se, je ona prva, druga, treća, četvrta, ono što smo pričali prošli put, što vam nije ni malo taj dio teme <laughs> prirasto u srcu. Ne tiče me se, ba, pa uopšte me ne zanima koja je ona, koja je, meni sestra muslimanka, draga, lijepa, ovaj, E, u svakom insanu ima hajra, malo prije rekao smo subhanala, neko slabiji, neko, neko jači, a u svemu subhanala, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, jak je slab vjernik, ima u njemu hajra. Samo ona je jači i normalno draži Allahu uzvišenom, ali nije, nije za odbaciti ni je slabiji subhanala. Polako moramo raditi jedne na drugim. Svako od nas ima dobra. Eto uzmi subhanala sestru koju u mislima naravno, koju ne nemalo ne voliš, koja ti nikako ne odgovara, sa kojom kad vrijeme provedeš 5 minuta, čini se kod bilo 5 sahata, opet imaš one sa kojima prođeš zatvoren oka peše saha, te ne znaš kada je prošlo subhanal. Ovaj, ali to analiziraj, ima svaka dobra. Ima dobra u sebi subhanala. Šta je to što te se ne tiče, eliminiši subhanala i voli u njoj ono što ima. Možda nešto s nama ne bude subhanala drago, možda subhanala nešto ne volite, kako kaže Allah uzvišen, ona upravo, upravo to bude hajr za tebe subhanala. Pa čuvajmo jedne druge, proanalizirajmo, brzo, veoma brzo će doći jedno od dvoje. Ili melek smrti ili sudni dan, sestre moje drage. Pa pripremimo se, ma, se, ma se za taj dan. Ni za kakav drugi svanov. Svaki dan kada ustaneš, kontaj da nas neće sigurno preživjeti. Ovo je dan moj posljednji, ovo je moj posljednji namaz. Kad kažu ima problema sa koncentracijom u namazu, kreneš na namaz i ubijedi sebe da ti je to zadnji namaz. Da nakon selama gotovo je onda ćeš vidjeti kak, kako ćeš odužiti i sa rukom, i sa seždom, i sa dovom, nikako se ne da da predaš onaj zadnji selam, da ti je da ostaneš još više, da taj namaz bude potpun subhanu. Tako i sa odnosom među drugim ljudima. Nekad te neko naljuti, nekad ima problema u braku, subhanallah. Ima potrebe da ti se tičeš, tičete se muža u poslu? Ko si ti bogati da ti se razumiješ u kompjutera, da ti se razumiješ u automehančara, da ti se razumiješ u pilane, u drva, u, u sve te stvari kojim se oni bave i onda ti dođeš nešto pametuješ ko što braća mi pišu i kaže ne mogu više da živimo ženi svaki dan ja pilanu imam ona svaki dan ima nešto ona mene da doda ona i ti ne valja ona ja čula njegova žena kaže da on kupuje zadnju klasu, prodaje pod prvom klasom, ama subhanala, hajde subhanala, kaže, pa tačno ja bio šamarala, <laughs> šta bi subhanala, kad zaustavio je instan, onda kaže, joj dva puta udario, kaže, trebaš joj reći da savjetova da traži razvod braka, ma koliko puta, ba ti sve tražiš, ako, <laughs> Allah ti se smilovo, kloni se toga što se, te se ne tiče, utakmica, a utakmicu ti bi sjela gledala i sve se ti derala tamo, ne valja sudija, ne valja golman, Ma kani se Allah ti se smilovo, ne razumiješ te u te stvari, nemoj Bog ti dragi dao. Odnos mi između drugih ljudi pogotovo, kako kod komšije. Ti komšiju ne voliš zato što on ima neki sistem života, drugi su hvala. To je njegov život. On živi onako kako je njemu najlje, najljepši, kako je njemu najdraži tvoj zeti snaha, tvoj, e, tvoja zaova, tvoja jetrva, svi oni imaju svoje živote, šta tebe brigaš, kako oni žive, hoćeš ti ulaziti u njihovu kuću, hoćeš ti njima solid pamet, hoćeš ti njima postavljati red u njihovim kućama, kani se ba toga, svekar, svekrva, otac, majka, kani se svega što te se ne tiče, svoj put postavi sebi ciljeve, napiši sebe na zid, moj put, moj cilj je dženet, i onda vidi koji isto putevi koji vode do dženeta, samo jedan, načina ima, ali jedan je pravi, jedan je ispravac zvano. Pa pokupi, potraži. Koji su to maksimumi, koja je to nagrada za Firdeus? Šta bi trebala da radim za Firdeus? Neće ni na kraju pameti biti da su hanala baviš se tuđim ljudima. Da baviš se onim stvarima koje te se apsolutno ništa ne tiču. Tiču te se u smislu da sa njima kupiš sebi džene. Ali da ti bude neko drugi sebe da uđeš u džene, sačuva nas Allah toga subhanala. Ne smijemo sve takve stvari dozvoljavati. Moramo se sjetiti vremena da se Allah uzviše na njime kune. Moramo se sjetiti da ćemo brzo sa ovog svijeta otići. Da je svaka riječ zapisana, svako dijelo zapisano. Ako ne daj Bože uradimo neki grije, moramo sebe natjerati, naviknuti, za i za njega uradimo dobro dijelo. I to ne jedno dobro dijelo, nego da ga uradiš više pa će ti to, taj grije vremenom postati toliko mrzak da nećeš sebi dozvoljavati da ga radiš, subhanallah. E, da sebi od petka do petka evo uvedemo da obračunavamo da svaki petak sebi do evo, sa sestrama u klasiči sam do, to dogovorila da sebi svaki mjesec a subhanala, ja kažem svaki petak bolje jer ne znamo od mjeseca do mjeseca šta će biti od danas do sutra od ovog trenutka do sljedećeg obračunavamo dodaj sebi, do, do, dodaj sebi svaki petak nešto od dobrih dijela ako nisi dosta sad sad ako, hajmo idem sa od sada dijelim. Ako se do sad učila pet stranica Kur'ana, ko će ovaj petak da kažem, a sad od ovog petka učim šest. Ako do sad nisi subhanala ni šest, hajmo jednu stranicu. Pa sljedeći petak dvije. Sedam dana duša ti zavoli to dijelo i više ti nije dovoljno. Hoćeš još. Ako nisi redovno učila već, večernji i jutarnji zikr, počne s tim. Pa ćeš onda neminovno da pitaš, e sestro imao šta osim onog subhanala, alhamdulillah, la ilaha ilaha, Allahu akbar. Allah, imam još šta da mogu da učim. Pa ću ja reći šta ćeš još da učiš. Pa ćeš dodati to, pa ćeš onda, a ne mogu, ne mogu ja, ne, nije mi dovoljno ovu. Ima li još šta? Pa ima li još šta? Tako duša subhanala zavoli dobra djela, a zamrzi loša djela subhanala. Ako budemo ovako na ovaj način postupali, neće biti izgubljenog vremena, neće biti vremena kojim se bavimo, onim što nas se ne tiče, neće biti gibeta, neće biti namimeta, subhanala, sigurno će biti što je najlepše od svega, ovaj, naš ljepši odnos među drugim, pre, prema drugim ljudima. Naravno, neminovno, to će iziskati i ljepši odnos drugih ljudi prema nama. Jer ako ti načiniš drugim nasilje, ako sa svima pričaš na lijep, blag način, ako se vidi da nema ljubomori, nema mržnje, nema oholosti, nema okrutnosti, subhanala, sigurno, neminovno da će to subhanala rezultirati time da će drugi ljudi da voli tebe. Jer voli svako da bude u društvu u kome ne moraš misliti, analiziraš što ćeš pričat. Ako moraš analiziraš što ćeš pričat, sigurno ćeš zaključ da je bolje da ne izlaziš iz kuće. Sjedi kod svoje kuće i marat. Ako znaš da možeš otići sestre rahat na kafu, da, da popiješ kafu, da ispričaš svoj musibet sa srca, da ga skineš i da znaš da će to ostati između vas i Allaha, da će te nasavjetovati onako kako bi nasavjetovala rođenu ovaj, sestru ili e, kako bi te majka nasavjetovala, majke ne možeš da odnes najveće probleme ne možemo da kažemo majkama, onda su laj lajla zim, vrijedi život na ovom dunjalku. Ti imaš dženet uvijek u srcu. Ti živiš sa tim dženetom su ali uvijek si sretna i zadovoljna. I sigurno da naš život će imati više smisla. Ako je bilo ružnih komentara na internetu, ako se učestovali u nečemu, naravno, šetan prokleti neće nas pustiti na miru, vidjet ćete ako me poslušate kao svoju sestru koja vallahi želi da zajedno uđemo u džanet i da se tamo odmaramo ako me poslušate i odete izbrišete ako ste nešto razmenjivale skinete suhanala bez obzira o čemu se radi ovdje ne ciljam Allah meni na što konkretno nego na sve ciljam na sve što nas se ne tiče suhanala vidjet ćete kako će lijep osjećaj biti u srcu vidjet ćete koliko subhanala srce i duša traži pokornost Allahu uzvišenom. Koliko duša traži subhanala da, da činiš samo dobra djela, da se kloniš lahčih djela. I ono što je najljepše od svega, bit ćeš ako Bog da zaštićena, da ti sutra budeš negde na tapetu, po nečemu, sačuva nas Allah svih iskušenja, sačuva nas Allah iskušenja koja ne možemo podnijeti, a sačuva nas Allah iskušenja koja su sebe naših grijeha, koja su posljedica naših grijeha, Subhanala, pa da ti danas budeš pričala, pisala ono što ti nije potrebno subhanala i ti time izazoveš da sutra neko vidiš status postavio i ovaj, identičan ono koje si ti postavljala nekad od drugim ljudima. Briši, sestro moja draga, sve, i ne samo sa interneta, briši iz svog života sve ono što te se ne tiče. Klonimo se takvih stvari, gledajmo subhanala koja su to dijela koja vode za dženet, koja su dijela kojima se čuvamo od džeherama, činimo dobročinstvo ljudima oko sebe, postavimo prioritete u svom životu. Prioritete, zna se kako se postavljaju subhanala obaveze prema Allahu, dužnosti prema roditeljima, prema familiji, prema porodce, subhanala, dužnosti prema komšijama, imamo velike obaveze prema komšijama, subhanala, prema okolini, prema dželatu. Kad sve to izračunamo, subhanala, i dodamo na to da je brzina sudnjega dana, a e, jedna, a e, blizina ta što je brzina e, prolaza vremena, subhanala, onda nema vremena za, za stvari koje se natiče. Nemaš vremena za te, ta, takve stvari. Te stvari ti dođu gaflet, to ti dođe gubitak vremena subhanova bez obzira da li je to komentarsanje glupo komentara na, na neku picu, na neku sladoled na nešto, možete i postaviti jedan komentar, dva, tri ali nemoj brate pet subhanova bezveznih komentara, otiđe brace pročitaj <laughs> šta se pisala je li bilo potrebno subhanova nije potrebno, obriši, nek ti svaka reč subhanova kratko, jasno, bude Subhanala poziv drugim ljudima, da imaju u tebi šta da vidi Subhanala, da iza svakog tvog komentara možda bude nada nekom koji je u depresiji, da iza svakog tvog komentara ili javno izgovorene riječi, ili one u društvu, ili u tvojoj kući Subhanala uslijedi neko dobro djelo. Da uslijedi Subhanala iza toga ljudi da kažu, i e, vidi kako je ona postupila Subhanala, pa zaista ovo je prilika za mene da ja tako postupim. Ili da kažeš, subhanala, e, klonite se, klonite se somničenja, klonite se gibeta, e, ovaj dunjaluk je prolazan, mislite na meleka smrti. E, sa, sa podsjećanjem na meleka smrti možeš da raz, završiš apsolutno svaku raspravu. Ne znam da li ste primijetili ovako po moje, mojim profilima. Ljudi pokušaju rasprave na razne teme da vodi. Ali uvijek nakon podsjećanja na meleka smrti nema više rasprave gotovo. Gotovo, subhanalo. I više ćeš ih sa posjećanjem na meleka smrti, nažalost, zaustaviti, nego da im kažeš, e, znate li da je rekao poslanik, sallallahu alaihi sallam, ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu, Allah će mu sagrati kuću u središtu dženeta. Trebalo bi da bude ovo, subhanala, neki podsticaj da ljudi jedva čekaju da se povede rasprava, da je on ostavi, da mu se sagradi dvorac od zlata ili nas, da nas možemo imati nije, nije nasilje, nego kontinente u dženetu Subhanova svoje, koliko je rasprava i koliko puta imaš priliku da se izmakneš i koliko imaš prilika ti iz dvoraca da se izgradi Subhanova. Takve stvari trebamo da radimo, to, su, to rade muslimani, to radi sledbenici Kur'ana i Suneta. Molim uzvišenog Allaha da budemo istinski sledbenici Kur'ana i Suneta, riječima i dijelima, ako Bog da inšala i da se sastanemo ako Bog da išala u dženetu Firdevusa, a da nijedna od nas ne fali tamo. Subhanakala ume, ljubi sam ti keša, Allah je vam testak, veliko je to ljubi.